Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alihi salatu wa salam. njegovu porodcu, časne ashaabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Kao što ste mogli vidjeti na plakatama, tema večerašnjih druženja je Islam je vjera toleranciji. Pošto je prvi januar dan koji je određen da bude svjetski dan mira, izuzetno je bitno da čovjek musliman zna kako Islam gleda na tu tematiku, temu i tematiku mira. Suprotno miru je šta? Rat. Također čovjek musliman treba da zna kako Islam gleda na rat. Kako Islam gleda na teror. Kako Islam gleda na toleranciju. Kako Islam gleda na suživot. Mir je, braću moja draga, zasigurno nešto čiju vrijednost najbolje poznaju oni koji su na svojoj koži osjetili šta znači izgubiti tu Allahu subhanahu wa ta'ala veliku blagodat. Mir je nešto o čemu sanjaju mnogi stanovnici ove planete. Svakim danom, prašu moja draga i sinje i sestre, sve više ljudi koji su izloženi razno raznim torturama, mučenjima, progonima, sve više izbjeglica, sve više emigranata, sve više ubistava, jednom riječju, sve više krvoprovića. Kao da je posljedni neka nova ideologija, anarhija pod vlaštom demokratije, u kojoj jači i moćniji ugnjetavaju na legalan način one koji su slabiji. Nastupila su, braćo moja draga, vremena i ne sumnjamo u to. Vremena koja je spomenula Allah poslanika da salatu wa nam u hadisku i je vidu da muslim od Ebu Hurire ta'ala anha, Da je kazao Allah poslanik, doći će vrijeme kada će se toliko proširiti krvoproliće da ubijeni neće znati zašto je ubijen, a ubica neće znati zašto ubija. I pogledajte danas na svjetsku scenu pa ćete vidjeti da je izuzetno mnogo onih koji budu ubijeni, a koji ne znaju zašto su ubijeni. Mnogo je onih koji ubijaju, a oni u stvarnosti ne znaju zašto ubijaju. Normalno, braću moja draga, Islam kao potpuna i savršena vjera nije ostavio ni jedno pitanje, a da nije dao sa njega odgovor. Tako i ovaj metež koji je nastao na Allahovoj tebara kao tala zemlji, muslimani imaju svoj stvar po tom pitanju i muslimani su svjesni i znaju. I oni vjeruju da netež koji vidimo sada na zemlji i nerijed da je posljedica činjenja grijeha. Da je posljedica zapostavljanja prakticiranja Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala zbog onoga što ljudi rade pojavio se netež na kopnu i na moru zbog onoga što ljudi radi, pojavio se mjetež i na kopnu i na moru, zbog grijeha koji ljudi čini. Također, braću moja draga, muslimani smatraju da je mir jedna od neprebrojivih blagodati Allah subhanahu wa ta'ala kojima je obasuo ovaj narod. A svi znamo da se od nas traži da budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima. Najbolji način kako čovjek da bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima jeste da bude pokoran u svemu što Allah subhanahu wa ta'ala traži od njega i da ostali sve ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala zabranje. To da je mir blagodat možemo naći spomenutu hadisu koji je zabilježio imam Tirmizi Ibn Mađe hadis ću vjerodostojnost potvrdio šeha Albani da je Allah poslanik alaihi salatu salam kazao ko osvani bezbjedan i miran u svojoj kući. Prva blagodat. Ko osvani bezbjedan i miran u svojoj kući. Dobro zdravstvenog stanja, druga blagodat. I ima toliko hrani koliko mu je dovoljno za njegove elementarne potrebe tog dana, kaže Allah poslanik, kao da mu je dat čitav dunjavak. Tri blagodati Allah poslanik spominje i kaže koji bude imao kao da mu je dat čitav dunjavu. Ko osvani, bezbjedan, ko bude zdrav i ko bude imao hranu koja mu je potrebna tog dana kao da mu je dat čitav dunjavu. Ali na prvom mjestu šta spominje? Ko bude bezbjedan, ko osvani u miru. Zamislite, će moja draga, šta bi naša braća u Palestini dala da mogu da spavaju u miru, da osvanu i da se ne boje, da li će neko zakucati na njihova vrata, da li će doći židovska vojska sa bagerima i da, kuši, da ruši njihove kuće. Braćo moja draga, mora da znamo i mora da budemo uvijeni da je Islam vjera tolerancije, da je Islam vjera suživota, da je Islam vjera mira. Ako bi čovjek pogledao načela i principa ove vjeri vidio bi da svaki princip i svako načelo ukazuje na to. Da svaki princip potvrđuje spomenuto. Da je islam vjera tolerancije, da je islam vjera suživota, da je islam vjera mira. Sigurno je, znači, moja draga, mnogo onih koji su pod pritiskom neprestani medijski hajki shvatili da je islam vjera krvoprolića. Shvatili su da je islam vjera terorizma, da je islam vjera vandalizma, da je islam vjera konzervatizma, da je to nešto zaostalo. Ali kažemo, pod pritiskom, pod trajem medijskih hajki koji je svakim danom sve više. smo je, braćo moja draga, što su muslimani u slabosti svog imana, u slabosti svoje djelje, dopustili drugim ljudima koji nisu kompetentni da tumače svoju vjeru. A muslimani su njima prepustili da tumače islam i da ga cijelom svijetu prezentuju. Jer oni nisu kompetentni da govore svoju vjeri. Oni još nisu riješili i nisu uspjeli svijetu, svijetu pojasniti istinito strojstva. I njihovi najveći učenjači ne mogu to shvatiti ali su sebi dali za pravo da tumači islam. Ali jedan od problema jeste što su tu muslimani dozvolili. Da neko ko nije kompetentan tumači vjeru islam. S druge strane, zamjeramo muslimanima generalno na svjetskom nivou, što ne šataju što znači moć medija. Muslimani su se zabavili toliko dunjalukom da su prepustili nevjernicima moć medija. Prepustili su nevjernicima da pute medija cijelom svijetu prezentuju vjeru islamu. Primjera radi. Danas da dođemo ovdje i kažemo treba neka šergija za nekog brata koji je ugrožen. Sigurno bi bilo mnogo onih koji bi pomogli. Ali da kažemo, treba šergija, hoćemo imati jednu radio emisiju ili TV emisiju. Vidjeli bi da bi bilo malo onih koji bi se Zašto? Zato što ljudi ne znaju šta znači mir. Nisu svjesni. Gdje imate u svijetu, osim malo, neku jaku medijsku kuću, a da muslimani upravljaju sami. Izuzetno malo, braću moja draga. Ne trudimo se, braću moja draga, što ne Private prihvataju sve što im se ponudi od laži i nebuloza koje se iznose o islamu. Jer oni u osnovi su odrasli da neko od mjesta gdje se prakticira islam. Također, oni su odrasli u mjestima u kojima ljudi prilaze islamu sa mnogo predrasuda. Djete se rodi i od samog početka, od samog djetinjstva, uvijek gleda na islam sa predrasudama. I nije čudit što oni imaju takvo mišljenje o islamu. Ali šta je čuditi? Čuditi je, braćo moja draga, što imamo ljude, muslimane, koji se deklarišu kao muslimani, ali su u slabosti svoga vjerovanja počeli da sumnjaju u ispravnost naše vjere. Toliki su medijski pritisci da ljudi se stide kazati da su muslimani. Čovjek u Europi kada traži posao ne želi da kaže da je musliman. Kako ne bi dobio otkaz. Ljudi se i kazati da su muslimani. Toliko su oslabili pod pritiscima medijskim da se štide kazati da su muslimani. E to je, braćo moja draga, zabrinjavajuća činjenica. Nije zabrinjavajući što ne neprijatelj Islama nego ne Islam. To je Allahu sunne. Volen trba, anke ljehudu, na nasala, hatta te teđa Neće biti zadovoljni tobom ni kršćani ni židovi, dok ne bude slijedio njihovu vjeru. ovo stav prema Islama i nastavlja. Ali je žalostan stav muslimana, koji su nažalost veli broj stvari od islama prihvatili ili kroz običaje, ili su i naslijedili od svojih predaka bez čvrstih uvježenja. To je, braću moja draga, veliki problem današnjeg muslimanskog svijeta. A pogledajte s druge strane, oni nevjernici koji nisu dozvolili da neko manipuliše njihovim razumom. Nisu našli na sve ono što im se servira, pa su se prihvatili izvodne literature, i uvjerili su se veoma lako da vjera Islam je izuzetno i daleko čista od svega kako je opisuju zapadnjački mediji. Ali je malo takvih ljudi, ali imamo ljude nevjernike koji nisu našeli na te propagande. Zašto? Zato što nisu dozvolili da neko šiluje njegov internet. Nisu našeli da prihvate sve zdravo za gotovo već su otišli u izvornu literaturu, pa su se uvjerili da je vjera, vjera islam, vjera tolerancije, vjera suživota i da je to vjera koja odgovara prirodi čovjeka. Tu je vjera, braćo moja draga, koja odgovara prirodi čovjeka. Zato ćemo rezultate toga, normalno rezultate koji se maksimalno pokušavaju sakriti, vidjet ćemo ono, mašala te rezultate na svakom koraku, tako da je mnogo ljudi, stotine i hiljade koje svakim danom privataju islam. Vraćaju se izvornom vjeru. Iako oni to toliko pokušavaju da svijetu prikažu islam kao vjeru terora, vjeru terorizma, svakim danom sve više ljudi koji privataju islam. Zato, braću moja draga, u ovom našem druženju, u ovoj našoj emisiji, Ukratko ćemo pokušati spominuti nekoliko primjera kako bi se ojačao naš iman, naše vjerovanje. Spominut ćemo nekoliko primjera islamske tolerancije. Zašto, braću Maga? Da se ojača naš iman. Da sutra kada gledamo kako neko pljuje po islamu na televiziji, da kažemo to je neistina, ali da to kažemo iz ubjeđenja, zato što smo spremni stati i raspravljati sa svakim onim ko smatra da je vjera islam, vjera terorizma. Pogledajte jedno od najkontroverznijih pitanja o kojem najviše voli govoriti nevjernici. Pitanje džihada. Pogledajte samo kako se to pitanje prikazuje kod ljudi u ružnom ruhu i ružnom obliku. Kao da je u pitanju neka inkvizicija čiji rezultati svima nas su poznati. Džihad se tako prikazuje u očima svijeta mnogo gori nego inkvizicija. A inkvizicija i njeni rezultati se zakrivaju. Zašto neko ne govori o inkviziciji i njenim poznatnim rezultatima i mučinima? Niko o tome ne govori. To nije terorizam, ali je terorizam džihad. Iako mi, muslimani, znamo da je džihad šta? Sredstvo, a ne cilj, kako ga oni prikazuju. Džihad je, braću moja draga, samo sredstvo. Kojim se šta? Prije njega se poduzimaju sve moguće metode. Muslimanima nije dozvoljeno da napadnu vjernike osim prije nego što ih pozovu u islam. Pa ako odbiju, nudi im džiziju. Pa ako i to odbiju, tada im dolaze sa vladom da bi uklonili nepravdu koja je prisutna u nevjerničkom narodu. To je džihad i to je njegova prava slika. A pogledajte kako se taj džihad danas prikazuje na svjetkoj sceni više je, braćo moja draga, nego isprošena ta priča o nekom globalnom terorizmu. A pravi terorizam se sakriva sa tim globalnim terorizmom. Pravi terorizam, terorizam u Palestini, terorizam u Iraku, terorizam u Afganistanu, sakriva se nekim izmišljenim terorizmom u Bosni i Hercegovini. Oni moraju nešto izmisliti kako bi sakrili svoj terorizam. Ali nažalost, žalostno muslimana koji to sve i pravo za gotovo. Koliko je samo, braćo moja draga, smika koji nam dolazi svakim danom iz Palestine, iz Iraka, iz Čečine, iz Somalije. I to nije terorizam. Kao da je terorizam svojstven samo jednom konfesiju, samo jednoj vrsti ljudi, muslimanima. Kada se čuje na televiziji neko kaže kršćanski terorizam, kada se čuli da neko kaže židovski terorizam? Nikada. Kao da oni ne mogu biti teroristi. Muslimanski teroristi. Samo muslimani mogu biti teroristi. Niko drugi ne može biti teroristi. A ako iko zaslužuje da ima prefiks teroristi, onda se to oni. Ali opet kažemo, žalost me, braću moja draga, što muslimani nasjedaju na sve te stvari koje im se nudi. Također treba napomenuti jednu veoma bitnu stvar, a to je, braću moja draga, Islam je također čist od svega onoga što uradi određene grupacije muslimana, a to je u koliziji sa Islamom. Nekada ljudi kojima je dosadio teror, kojima je dosadilo ovo tlačenje, ne mogu više izdržati, pa posljednju za nekim sredstvima od kojih je čist Islam mi se odrećemo takvih tijela. Ali nažalost, braću moja draga, nevjernici jedva čekaju da neko posjedne za nečim. Što će oni kako iskoristiti, pa da kažu, e, ovo je islam. Zato muslima mora da bude pravedan. Ne smije dozvoliti da njegove postupke neko uzima i da njima blati islam. Moramo, braću moja draga, paziti na svoje postupke. Ja sam mnogo puta kazao na predavanjima, nama ljudima koji prakticiramo islam, ne dobići da radimo što rade ljudi na ulici. Svako može baciti kod od banane na ulicu osim tebe. Jer ti si uzor. Svako može oduzeti prvenstvo prolaza u saobraćaj osim tebe. Svako može baciti žvaku na put i papir osim tebe. Mi moramo tako shvatiti sebe, da ljudi gledaju u nas kao uzore. I da nama traže dlaku u jajetu. Zato im ne smijemo dozvoliti. Također ne smijemo dozvoliti zapadu, u zapadu, da naša djela koristi kako bi oblatio islam. Zato, braću moja draga, izuzetno veoma bitna stvar, a to je da čovjek musliman prije nego što uradi bilo kakvo djelo, konsultuje učenjake, konsultuje ulem. Bojim se, braću moja draga, ako pogledamo u stanje u svijetu, da je jedan od razloga ovog stanja koje vidimo, dupli jašini od takozvanih velikih sila. Pogledajte samo, braću moja draga, ti dupli jašine, kako su svugdje prisutni. Pogledajte u jednoj Palestini kako postoje dupli ašini. A ne trebamo mi ići u Palestinu da bi shvatili da postoje na svjetskoj sceni dupli ašini. Pogledajmo u stanje Bosne. Bosna i Hercegovina nakon što je postala suverena država. Šta su radili? Embargo. Za sve zaračene strane. Pa zašto njima treba embargo kad su imali odlučeni se znali šta će od njega? To znači embargo samo muslimanima. A to, braću moja draga, znači zamotavanje celofan, zamotavanje genocida u celofan. Vezanje ruku žrtvi i prepuštanje žrtvi džanata. Muslimanima se postavio i uveo embargo. Tu su ti, braćo moja draga, dupli aršini koji smo mi najbolji osjetili na našim liđima. Braćo moja draga, ako neko želi da tumači vjeru islam, treba da se vrati na izvore islama, da se vrati na životopis Allahovog poslanika, a ne da se vraća na djela određenih ljudi koji tvrde za sebe da su muslimani. Ako želiš da govoriš o islamu, islam ima svoje izvore. Izvori islama su Kur'an, šunja, praksa u poslanika. Zato ćemo navesti samo nekoliko primjera iz praksi Allahu poslanika, pa da vidite tu toleranciju koju ne možete naći ni u jednoj knjiži historije kada je u pitanju neka druga vjera. Primjera radi. Svima nama je poznato Allahu poslanika Rihi Šeratu kada je svoju neko. Šta je uradio? Oprostio je, halalio je ljudima koji su ga dojučije protjerali. Ljudima koji su dojučije protiv njega ratovali na Bedru i na Uhudu halalio je tim ljudima i kaže idite, šište slobodno. Halalio je Bašiju, koji je ubio njegovog Amidžu Hamzu radi Allahu ta'ala i primatio njegov islam. Halalio Hindi koja je osjetla Hamzine uši i nos i od toga napravila sebi Laž. Rasporila njegov stomak, izvadila njegovu jetru i grizla iz zubima. Nju je Allah poslanik halalio i primatio njeno primanje islama. Allah poslanik je halalio čovjeku koji je potvorio njegovu najvoljeniju ženu, a išu. I to kako je potvorio? Da je učinila blud. Allah poslanik mu je halalio i došao ispustio ga u kabur i znamo toga u svoje džube i klanjao mu dženaz. Zašto te primjere nigdje ne čujemo kada neko govori o islamu? Nećete nikada ne čuti. Zašto? Zato što oni demantuju ono što oni govore. Oni potvrđuju da je Islam vjera suživota tolerancije. Znači moja draga, mora da znamo da je Islam vjera suživota, tolerancije. Da Islam dozvoljava ljudima koji se deklarišu kao muslimani, da trguju sa nevjernicima. Da im obižu kada se razbori. Da im odu uz Da im udijeli poklon. Da oni njih primi poklon. Sve to našom vjerom, hvala uzvišenom Allahu dozvoljeno. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji nakuju protiv vas. Ne zabranjuje vam Allah da budete pravedni, da im činite dobročinstvo. Koliko je primjera da je Allah poslanik im se na to se nam posljetio nevjernike kada su bilo na smrtnoj postelji. nego Amidža kada je umirao. Ili nevjernik mu je došao pozvao ga Islam. Židovski dječak kada je umirao došao je Allah poslanik pozvao u Islam. I mnogo drugih primjera, braću moja draga. Šta je to nego primjeri tolerancije? U Hadijskoj u Bukhari i muslimo desne radi Allah karana. stoji da je kazala Esma u Allahu poslaniću, došla mi je moja majka. Želi da održajem rodbinske veze, ali ona ne vjernica. Da li da održajem s njom rodbinsku vezu? Pa kaže Allah poslani, održajem sa njom rodbinsku vezu. Pogledajte, braću moja draga. Znači, nije naredio Allah poslanik, ne, ona je nevjernica, odbaci ne nastavi da učiniš činiš dobročinstvo. Pogledajte, braćo moja draga, možemo se nadovezati na ovaj hadis kada je u pitanju dobročinstva roditeljima. Kako je islam savršena i lijepa vjera. Islam svojim sljedbenicima naređuje, naređuje da čini dobročinstvo svojim roditeljima bez razlike da li ti roditelji bili muslimani ili ne. Do te mjeri da nam Islam naređuje da činimo dobročinstvo roditeljima sve dok ne zatraži od nas nešto što je u koliziji sa našom vjerom. Do te mjeri da kada bi te tvoj roditelj pozvao da budeš mušnik, ne smiješ se odazvati, ali i je budi dobar prema njemu i činimo dobročinstvo. Tu nisu moje riječi. Tu su riječi Allah subhanahu wa ta'ala, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala. A ako te budu nagovarali da drugog mini ravni smatraš, da budeš mnogo mušnosti. Nemoj ih, kaži poslušati, ali prema njima će još na dunjavku nije poći. Ne vjernići, poživaju te da budeš mušik. Kaže Allah samo da, nemoj poslušati, ali i dalje se prema njima lijepo ponašati. Je li to vjera terorizma? Je li to vjera terora? Da ti naređuje da čini dobročinstvo sve vrtegna, pa makar bili nevjernici. Također, čovjeku muslimanu je dozvoljeno da moli Allah subhanahu wa ta'ala za svoje roditelje, pa makar bili nevjernici, sve dok su oni živi. Dok su živi roditelji, makar bili nevjernici, dozvoljeno ti je da uputi dovu Allahu, da im otvori srce, da ih uputi na pravi A ako umru na tome, od tada više nije dozvoljeno da dovi za njim, osim ako su muslimani, što je i polovama stvar da čovjek dovi za svoje roditelje nakon njihove smrti, ako su muslimani. Zato i to, vidimo, braću moja draga, jednu stvar koju je i tekako veoma bitno napomenuti, a tu je neki ljudi ili prime islam nakon što su bili nevjernici, ili neki se vrate islamu nakon što su duži niz godina bili u gafletu i nemaru. Počnu prakticirati islam i odjednom marginiraju svoje roditelje. Pa kada ga upitaš zašto, kaže islami su muslimani. Ili oni su nevjernici. Pa dragi moji brate, gdje je dokaz u ovoj vjeri da treba postaviti svoje roditelje ako, ako nisu vjernici. Ne treba da ih slušaš kada je u pitanju vjera, ali ostaje obaveza da im činiš dobročinstvo. I nažalost, nevjernici kao muha koja ide na nečistoću, traži takve slučajeve da kažu, e, evo, to je islam. A islam je čisto svega toga. Također, braću moje draga, ako bi pogledali u još, u još jednom temeljno načelo ove vjere, a to je dobročinstvo prema komšijama. Pogledamo i ovu vjeru i njena načela, vidjet ćemo kako Islam naređuje da činimo našim komšijama dobročinstvo. Naređuje nam, zabranjuje nam da uznemiravamo naše komšije. I da je ovog puta Islam napravio razliku, pa da kaže, ako je komšija nevjernik, uznemiraj ga. Ako je muslima, budi dobar. Ne, braću moja draga. Šli argumenti u kojima se spominje dobročinjstvo komšijama i svi argumenti kojima se zabranjuje težije komšije su općeg karaktera što obuhvata i muslimane i nemuslimane. Da je to tako, to nam potvrđuje hadis Abdullah ibn Amara, al-As radijallahu ta'ala anhu. Kaže, vidio je svoga slugu kako prvi oči, pa mu kaže, odnisi jedan komad mjesta našim koši kojim? Židovu, jer kaže zaista da sam čuo Allahu poslanika ali se da kaže toliko mi je džibri preporučivao dobročinstvo prema komši da sam pomislio da će na kraju krajeva komšija biti moj nasljednik. I on je shvatio taj hadis da je opće karakter i kaže jedan komad mesa odnesu našim komši život. Gdje je tu teror? Kako bi muslimani Palestini voljeli da se nedjednici prema njima ponašaju kako je spomenuto u ovom hadisu, kako su se muslimani ponašali prema židovima. Gdje je terorizam? Gdje je vandalizam? Pogledajte, braću moja draga, kako je ta vjera savršena i kako je lijepa. Pogledajte treći princip ove vjeri, iz kojih možemo vidjeti savršenstvo ove vjeri, kako možemo vidjeti njenu toleranciju, iako je mnogo primjera, ali pokušat ćemo da privodimo ovo naše druženje kraju, kako se nekad družimo. Rodničke veze, braću moja draga. Islam je vjera također koja izuzetno mnogo pažnje posvećuje rodničkim vezama. Naređuje nam Islam da činimo dobročinstvo našoj, našoj rodini. Naređuje nam da čuvamo rodinske veze i zabranjuje nam da kidamo rodinske veze. I opet, braću moja draga, bez razlike da li ti rođači bili muslimani ili ne. Pogledajte samo ukratko, ukratko da malo osvježimo naše informacije. Koliko islam posvećuje pažnje rodbinskim vezama. Zasigurno, braćo moja draga, djelo iz koje ćemo vidjeti savršenstvo ove Vidjeti njenu toleranciju, kako ona poziva u suživot. Pogledajte primjera radi. Allah poslanik li se po sranu u vjerodostojnom adisu kaže da je čuvanje rodbinskih veza jedno djela koje uvodi u džennet. Wallahi, kada ne bi bilo drugi nagrade osim ovi, nama ne treba veća nagrada. Bedevija, čovjek, beduin, zaustavlja Allahu poslanika na putu i uzima njegovu devu za ula i kaže, u Allahu poslaniće, ukaži mi na djelo koje ako budem činio uču u džennet, a ću se u džehennima. Pogledajte kako su ti ljudi bili jednostavni, bez filozofije. Kaži mi šta da činim, hoću u džennet, nisu u džehennem. Nikakve filozofije kod njih nije bilo. Kaže Allah poslani, obožavaj Allah, obavljaj namaz, daj zekat i čuvaj svoju rodinu i pusti, ženu i tebe. Završena stvar. Jedna od stvari koja vodi u dženet, jedna od stvari koja vodi u dženet, čuvaj rodinske veze. Ima li, braćo moja draga, ide takvih principa? Druga stvar, Allah poslanik na disno obećaje, ko bude čuvao rodinske veze, da će živjeti dugo i da će mu se povećati na takav. Ma svi mi žudimo zatim. Možeš ti glumiti pred ljudima i želiš. Svi mi želimo da što duže živimo i svi želimo da budemo što više bogati. Hoćeš da budeš bogat, hoćeš da ostaniš, da živiš dugo. Čuvaj odniške veže. To je obećanje onoga koji ne govori o hiru svome. Također, Allah u poslaniku vjerodostom na kaže, ko bude čuvar odniške veže, bit će boljen i cijenjen od svoje rodbine i od ostalih ljudi koji ga okružuju. Treba li ti ništa ljepši nego da budeš cijene, da budeš poštovan od strane svoje rodbine i od strane ljudi koji te okružuju. Također, kaže Allah poslanik u na visu, ko bude čuvao rodbinske veze, Allah će čuvati vezu sa njim. Allah Hoćeš da Allah čuva vezu s tobom, čuvaj rodbinsku vezu, Allah će čuvati vezu s tobom. Ali s druge strane, ako hoćeš da Allah svoju vezu prekine s tobom, prekini ti vezu sa rodinom. Jer Allah poslani kaže, ko prekine vezu i ko bude kidao rodinske veze, Allah će prekinuti vezu sa njim. Ne treba da na sibet na zemlji, da Allah prekine svoju vezu sa tobom. Allahu poslanik, najodabranija osoba koja je ikada kročila zemljom, osoba koju je dolazila objava iznad sedam nebesa. Allahu miljenik u večernjem žihru i jutarnjim dobi. Vola se kini i na neši Nemoj me gospodaru prepustiti meni koliko je trepaj oka. Allahu poslanik neće da bude bez sa gospodarom koliko je trepaj oka. A mi možemo biti godina, mi ideš odbili. Pa automatski živi. Prekinu vezom sa uzvišenim Allahu subhanahu wa ta'ala. I je li samo to, braću moja draga. Da Islam obećaje nagrade. S druge strane, Islam prijeti onima koji ide i rodinske veze. Da nima druge prijetnje, osim da kaže, što je rekao Boži poslanik, neće ući u džene kafir, onaj koji kida rodinske veze. To bi bilo na čovjeku vjerniku. Čovjeka vjernika najbolje možeš pozvati ili zastrašiti vatru ili džene. Hoćeš da ga pozoveš, kažeš, ovo vodi ka džennetu. Mm. završeno, on više ne gleda lijevo i desno. Šta mu priča? Ako hoćeš da ga zastrašiš, kažeš, dragi brate, to vodi u džehennem. On je najdalje od tog djela. Zato hoćeš da bježiš od džehennema. Čuvaj rodbinske veze, nemoj kidati rodbinske veze. Također, Allah poslani kaže u rodosnom Madisu, ne postoji grije da je njegovom su preći da se ubrza kazna na dunjaluku, kao što je to nepravda zulom i kidanje rodinskih veza. Sa svim onim što te čeka na, na ahiretu, to je grije koji najpreći da se njegovom su još na dunjaluku ubrza kazna. Sada dolazi nali da spominimo, a gdje to u islamu stoji da čovjek treba da održa rodinske reze sa onima koji nisu vjernici. Na to nam braću moja draga ukazuje hadis koji su zabilježi Buhari i Muslim. Od Ebu Hureyre Allahu ta'ala kaže Ebu Hureyre kada su Allahom poslaniku objavljene riječi uzvičnog Allaha ustani i upominji svoju rodbinu bližnju. Kaže Ebu Hureyre ustao je Allahu poslanik pa je dozivao stanovnike neke po njimom imenu svako prve po njegovom imenu i na kraju kaže o Fatima čeri Muhammedova čuvaj se vatri u smislu primi islam čuvaj se vatri. Kaže, ja vam, tako mi Allah, ništa ne mogu pomoći kod Allah. Osim što je između mene i vaš rodinska veza, koju ću ja mnogo pažnje posvećivati. Allah poslanik je pozivao ništa i kaže, ja vam kod Allah ne mogu ništa pomoći. Ako ostanete nevjernici, idete u džahedem bez razlike što ste meni rođaci. Ali kaže, između mene i vas i veže veze, koju ću ja mnogo pažnje posvećivati. Braću moja draga. Ima li ovakvih temelja, ovakvih principa ide i u kakvoj vjeri osim islam. I na kraju, braćo moja draga, mogli bi ovim primjerima govoriti mnogo. Nakon što smo rezimirali i vidjeli koliko pažnje islam posvećuje ljudskim odnosima, kad je u pitanju tolerancija, suživot, i nisamo to samo to da je Islam regulisao prava ljudi i njihove međuljudske odnose, da postiče na suživot, da postiče na toleranciju. Islam je otišao mnogo dalje. Neki ljudi koji slabo poznaju svoj vjeru, odu na zapad, pa bolje vidi kako je vropljani paši životinje. Odmah ne možeš sa čukom, osim ako ima čuko pasaš. Tako, kod njih takva prava. Toliko su prava životinja uzdigli da su mnogo viša prava od prava ljudi. Muslimana možeš ubiti s ništa. Muslimanu možeš da dan zanadješ sebi ime Muhammed ništa. Musliman se ne smije nositi hijab ništa. Ali čuko ne može putovati bez pasoša. I kaže, kako su, kaže, oni savršeni. Kod njih i životinje imaju svoja prava. ješ imaju životinje ali je Islam u tome pretekao, a s druge strane mnogo je potpunio. Islam je dao prava onome koje preći da mu se daju prava. Insanu. Islam daje prava insanu i poziva u suživot. A oni nisu dali pravi, prava insanu, a dali su prava životinima. A i ta prava preuzeli su iz, iz Islama. Ta prava životinja oni su preuzeli iz Islama. Normalno, nevjernici, mnogo drugih segmenata prakticiraju islam, pa ih je Allah uzdigao. A muslimani je zato što su ostali islam. Muslimani su ostavili prvi imperativ u Kur'anu. Iqara, uči. Muslimani su najnepisniji narod na zemaljskoj kuli. I zato su najponiženiji. A čafiri, šta? Iqra. Oni uče u tramvaju, oni čitaju u autobusu, oni non stop MP3 slušaju nešto, non stop čitaju knjige, i zato su pretekli nas. Muslimani ne znaju napraviti čipičić. Oni znaju napraviti i avione, i kamione, i helikoptere, i ne znam što se više napraviti. Zašto? Zato što mi samo po jednom imperativu. Ikra. I to prvi interaktiv. Hoćeš islam, kreni redom. Što je Božim poslaniku prvo objavljeno? Ikra, uči. Mi imamo ljude muslimane 60 godina, ne znam što Nemaš ti s takvim čovjekom više šta pričati. On je pokazao njegove ambicije. Nisi mogu za 60 godina učiti harpove. To je pokazati svoju ljubav prema tome gospodaru. To je pokazati. Da si ga volio naučilo bi vama. Možeš naučiti engleski, ne možeš naučiti arabski. To je znači moja draga žalostno. Što su nevjernici uzeli određene stvari iz islama, pa ih Allah uzdigao zbog njih. A muslimani uspjeli te stvari, pa ih Allah ponižio. Lekad enželna idikum kitaben Ete zikrukum. tako idu. Mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je slava vaša. Što se nećete pomijeti? Allah ti jasno kaže, nije ostavio to nijasno, pa ti možeš i tražiti. Fino ti jasno kaže, mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je slava vaša. Što znači? Što znači? Ako ostavite tu knjigu, to znači na poniženje. Jer u ovoj knjiži je slabo. Ako postavite ovu knjigu, ne dolazi poniženje. Čafiri su preuzeli iz Kur'ana Ifra, pa je Allah uzdigao. Također su iz Islama preuzeli prava životinja. Pogledajte, braćo, savršenstvo ove vjeri. Wallahi, sunne, wallahi. To nema nigdje na zemaljskoj kugli. Islam je tako savršena vjera da svoje sljedbenike toliko pazi i tako odgaja da pazi životinje do te mjere da pažnjom životinje možeš zaslužiti džennet. Treba ti šta iši. Kroz pažnju životinje možeš zaraditi vječnu nagradu džennetu. Opisiva džennet ne treba. A da ne treba. Braću moja draga, toliko je ova vjera savršena da pažnju životinja, u životinje možeš zaslužiti vječnu nagradu džennetu. Allah Ima to igdje? nigdje, osim u islamu. Kaže Allah poslanik ali ratu u selamu vjerodostojnom čovjek je išao putem, pa je vidio psa kako od žeđi liži zemlju. Pa je išao u bunar, u vode, pa ga je napojio, kaže, Allah poslanik ali pa ga je Allah nagradio zbog toga tako što ga je uveo u džene. Čovjek napojio psa i zato zaslužio džene. A s druge strane, ova vjera je toliko savršena, da možeš, ako ne pašiš na životinje, zaslužiti džehennem. Da uzubim, da. Pazi, ako ne paziš na životinje, možeš džehennem zaslužiti. Džehennem čija vatra je 70 puta žešća od vatre dunjavuka. Zašto? Samo ako ne paziš na životinje. Svima nama je poznat hadis Allah poslanika Reša se nam gdje kaže žena je zaslužila vatru. Zaslužila je džehennem zato što je zatvorila macu. To neka velika životinja deva. Mača! Zatvorila maču. a kaže, nije je nahranila, niti je dala joj hrani da jedi. I zbog toga je zaslužila džehene. Allahu akbar. Ima li savršenje djeli od Da možeš zbog mače ući u džehne. A zbog mače možeš i u Tu To je, braću moja draga, naša vjera koju mi, nažalost, ne znamo. Koju se u Evropi. A treba da se ponosimo i da podignemo glavu i na svakom mjestu da kažemo ja sam musliman i ja sam sredbenik najodabranije ličnosti koja je ikada kročila zemlja. Ne stidim se i poznajem svoju Ali žalostno kad ne poznaješ, moraš se štiriti. Pogledajte, braću moja draga, islam. Toliko pažnje posvećuje tim životinjama. Kada je hoćeš žrtvovati, na kraju krajeva, gotovo. Uli, ubijaš je. Meni tada Islam kaže, dobro, završi sa njom kako hoćeš, ma ovom. Ne, braću moj, tako. Allah poslanik alaihi se nam kaže, kada neko od vas želi da zakolje životinju, neka je zakolje na najveći način i neka naoštri svoj nož da se životinja ne muči kako bi olaša. Vjerodostan hadis. Hoćeš ubiti životinju, gotovo završaj ona svoj životni vijek ali i žadni čin koji ona doživljava na ne nemoj patiti. Lijepo i brzo sa oštrim nožom i kojom. Do te mjeri da ne trebaš oštiti svoj nož pre životinu. Allah poslanik Ali se nam jedne prilike je vidio čovjeka kako oštri nož. Ovcu, doje ovcu i oštri nož pred njom. Kaže Allah poslanik, pogledajte te milosti tog rahmeta. Tog rahmeta Allahu miljenika. Taj rahmet ne možete nanaći vallahi nigdje na Dunjavuku. Nigdje. u kunte kao galiva u kolbinem faldom mi hađi. Jesi ti bio glubog srča? oni bi se razježali od To srče ne možete nigdje naći. To graneta. Kažeš da želiš da tu ovcu usmrtiš više puta. Samo što ostri nož pred njom. Koliko su bošnjaci gledali noževa kako se ošpije s kojim će biti zakon. Evo, uzubi, da. I to nije terorizam. Terorizam nije srebrenica. Ne. Bojan nije terorista. Markale nisu teroristi. Počinili. Ne. Muslimani su teroristi. Muslimani su jedini narod koji imaju pretič terorista. U Europi preko prošle godine je počinio 480 terorističkih akcija. U samo jednoj su učestvovali muslimani. A u kome se non priča? O muslimani. A samo u jednoj, njegovi podaci. Tu nisu moji podaci. njihova policija objavila na internetu. 480 akcija terorističkih u prošloj godini. Samo jednom učestvovali muslimani. A kada se čuli kršćanski terorist? Nikada. Nikada, braću moja draga. Zato, braću moja draga, na kraju kažemo i jasno tvrdimo da je islam vjera čista od svega onoga kako je opisuju oni koji nisu kompetentni da tumače svoju vjeru, a kamo oni da tumači Allahu te kao ta'ala vjeru islam. Također vjera islam je čista od svega što radi pojedini ljudi koji se deklarišu kao muslimani od dijela koja su koriši i kontradiktornosti sa islamom. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog druženja da nas učesti u našoj vjeri. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da olaša našu braću muslimanima u cijelom svijetu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari vječni džennet. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam budi milosti na sudnjem danu na kraju. Subhanake, Allahumme da bihamdike, ašhedu in la ilaha ila ente, firke, wa etubu ilaike.